Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Divdesmit astotais februāris. Lasījums no Matija Evanģēlija sestās nodaļas no 9. līdz 13. pantam lūdziet Dievu tā. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen! Tēvs mūsu. Šajos divos vārdos ir tādi dziļumi, ka elpai būtu jāizraujas. Padomā, tu par savu tēti drīksti saukt dievu, kurš ir radījis galaktikas. Vai zināji, ka pēc astronomu aprēķiniem visumā ir 100 līdz 200 miljardi galaktiku? Piemēram, mūsu Saules sistēma, iespējams, tu to zini, ir atrodas piena ceļa galaktikā, un zinātnieki saka, lai šķērsotu piena ceļa galaktiku no vienas malas līdz otrai, būtu nepieciešami 200 tūkstoši gadu lidojot gaismas ātrumā. Apbrīnojami! Un mūsu šajā piena ceļa galaktikā vien tiek lēsts, ka ir 100 līdz 400 miljardu zvaigžņu. Un tēvs, kuru tu uzrunā lūkšanā, ir Dievs, kurš to visu ir radījis no nekā. Tā ir visu zinoša, visu varena būtne, kuru pielūdz eņģeļu miljardi. Bet viņš zina ne tikai galaktikas. Viņš zina arī to, kas notiek vismazākajā šūnā tavā ķermenī. Lūk, tāds ir mūsu apbrīnojamais, fascinējošais, visu varenais, pārsteidzošais dievs. Un šo dievu, kuram nav ne sākuma, ne nobeiguma, ne tu lūkšanā drīksti saukt par savu tēti. Es tev šodien vēlos kaut ko piedāvāt. Kā būtu, ja tu vismaz vienu minūti šodien saviem vārdiem slavētu Tēvu debesīs par to, kas viņš ir, kāds viņš ir un ko viņš personīgi tev nozīmē? Bet izdari to tagad! tūdaļ, kad beigsies šis gavēņa kalendāra ieraksts. Neatliec to uz vēlāku laiku, jo aizmirsīsi. Atvēli tikai vienu minūti, lai slavētu tieši tagad. Es iesākšu, bet tu turpini. Labi? Slava tev, Tēvs, ka tu mūs visus ļoti, ļoti mīli. Slava tev, ka tu esi ļoti, ļoti labs, tu esi skaists un varens Dievs, visa radītājs. Paldies, ka tu, būdams visuvarens mūžīgs dievs, uzlūko mūs, šo trauslo mazo radību, un tu mūs sauc par saviem bērniem. Paldies, Tev, Kungs, par Tavu mīlestību, kurā Tu sūtīji savu dēlu Jēzu, ka Tu viņu atdevi mūsu glābšanai no grēka, no pazušanas, no tumsas varas. Mēs slavējam Tevi, Tēvs! Slava Tev, Tēvs! mēs mīlam tevi. Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju.